ge congressano esa grande pesuro e si ti e kai paroli in tim intima e toso mi malofte prelegas in intima e toso mi prelegas antau sen du de tri du studento e kai eh, non esa strea grable e sentirci in di seminario seminaria maniero por eh, la tildo matamopada per char che mi proponi sveni al al Mexica Congresso mi proponi facan prelegon che facte, estos pus kelkaj horoj en tiu ĉi sama mi faros facan prelegon se poste Majeli vokis mi kaj diris se ĉu vi ankaŭ povas prelegi pri la movado ĉu mi se dies mi povas prelegi pri movado kiu mi jam partoprenas de plio ol tridek eh, en, la internazia movado kaj en la du lando en kiu mi loĝis dum tiu periodo uh, kaj la temo de mia prelego faca prelego es pri Universala Esperanto Asocio UEA uh, por Yes. Vi posso interrompi? Cioè, ci ci ricordo eh, come si per la presentato de di lei? Ah, bo ok, dankon. Uh, do bonan uh, tago. Ah, okay. uh, mi legos eh, informe pri mia preleganto, ah, ci estas... Uh... Mi simila Yes. Yes. Buonega. Buonega. Do, eh, mi presentas al vi al a, doctoro eh, Orlando Raola. Uh, li estas profesoro pri, pri chemio en Santa Rosa Junior College. Li estas doctoro pri chemio en Universitat de, de, la Universitat de California, Santa Barbara, kai magistro pri California Stato Universitato Hayward licenziulo pri chemio universitato de havano licenziulo pri juro universitato de havano li laboris kiel scienza esploristo kaj specialisto pri chemiaj analizaj instrumentoj antaŭ ol iĝi profesoro eh, li ankaŭ estas akademian vizitanto ĉe universitato de Oxfordo en 2000 Do, bon volu, bon, bon al... da do er veni al tiu uh, UEA mi mi volas nur eh, esplore chi da ni esas membroi non tempo è membro de UEA non ci va membro non vivo no membro de UEA sta sta molto più facile clarigi eh, per chi per la prelego temas char che eh, mi voles reliefigi in la prelego estas che tra la pliol cent giaro da historio de UEA estis multae crisoi, multae schismoi, multae momentoi in cui la homo diris, ja, finijas, eh, ne, ne plu. Se tamen uh, eh, uea daure vivas, daure agadas, cae la mia uh, ideo, che mi esprima sentiu ci prelego, daure restos tia. Cae giuste tio mi volas rinfini do la nomo esas preterskismo en que declaro UEA daure restas kai restos la tegmento. Un Universal Congreso de Esperanto 1920 en Bologna sur Maro eh, de hoc ya post la publicigo de la unua libro eh, congresas tiom da homo en eh, Franza urbo homo e multa ilando in multa parte del mondo kai eh, do la creinto mem de la de la lingua estis eh, la la unua vera internacia manifestigio de de la emo de la homo esti cune labori cune por havi eh, eh influon en la mondo por progresigi apartan eh, idearon kiu kiu estis Esperanto ka esperantismo en tiu tempo e komence de la dudeka cento do ancora un la granda milito en europa esis iom granda cienta revolucio kiu kasas al tempo kai oni diras ke la momento estis justa por creado de internacia lingvo ke se examen ne estus publiciginta lingua alía estus esos farintes chereces, ese la, ver el momento por ti. Se tuvo la chefa eh, afero que no hay sucesos en tiu eh, un nuevo congreso, ya, ya occasis un nuevo hay discuto pri en qué directo venigi eh, la Esperanto movado kai ki bildon pri la Esperanto movado oni montru al la mondo uh, plurai influoi eh, qui el conate exemple che Zamenhof esis judo ca esis uh, eh, quelcae uh, antojudioi contra judoi in plurai Europa socioi ancau Zamenhof habis cacitan agendon li, li estis ancau homo qui habes tian eh, religian emon al tiu tiu ne nur unu lingvo sed ancau unu unuetsa spirita afero por la comaro kai multa eh, la Francia i eh, la franza in tiu momento rifusis ti ili es ti ai eh, razzisto la ti la mate franza e Es esis ti interna uh, eh, batalo fakte mi jus legis preparante ti un ci prelegon che che Zamenhof ne, ne vere prelegis, ne, ne vere prononcis cio cion li pratigis por la por la congreso c'è nel lasta momento e se stiu forte consiglio ne ne di tutti ne di tutti yeah. stiu se poi fine de tiu de tiu e intertactado o la declaro presbiterantismo ca la declaro presbiterantismo estis la unua declaro el el qui mi volas eh, presenti eh, compreve mire emas che vi che vi tiu, per tio esas en la red de la Academia de Esperanto, declaratio placento de esperantismo. La chefa afero que oni suceso sentiu de declaratio estas eh, defini quio estas eh, esperantismo. Char, mi anca certas, que vi audis pri la fenomeno de la interna ideo. Yes. Como yes, homaranismo estas la la nomo eh, acceptata la interedeo tiu zame venas de of me. Sed compreble gine estis acceptebla por ci. Francia tiu franca eracisto diris ne ne ne vola ne volas enmixigi en iu a uh, eh, religia religieza afero uh, eh, le vere ne so, do ili successis che eh, la congresso acceptu la ideon che esperantisto estas tiu ki uzas la internacia lingvon ne gravas por kiu celo gi uzas gi. Uh, esperantisto estas nomata tiu persono ki uza ki ki stias ke uzas la lingvon esperanto tute egale por kiu celo li uzas gi. Gi uzas. Tiu es grava, tiu es grava char tio donas au malfermas pordon porque eh tutifai usoi de la lingvo kai pacemai kai malpacemai estu su ene de la de la esperanto movado de de tie venas la ideo pri neutralezzo de UEA. Tio estas la la origino de la de la ideo de neutralezzo en UEA. Tiu ideo che li vidos eh, la plego evoluis tra la jaro kai devis adattigi al changi janta mondo. Uh, ah, kai tio ja okazis kai okazas i sodia. Uh, ah, do uno fero estas ke vi pos skribi sur papere vidi giuste tion kai poste vidi kio okazas en la historio kai kiel eh, UEA devis ad attigi che chi di minazis fatte minazis la la plurimo la stabilezza della società. Ah uh, Tio se de nove festutago Genevo a uh, sekve de la congresso in Bologna in Milano sekvin estis jam la la emula de cido creitian internazion organizazion kiu kiu plu tenu au kunor digu la evoluigon de de la afero esperanto kiu es esence grava char en bulonio zamenhof mem decidis uh, fordoni la autor raiton pri la lingvo kaj la lingva evoluo kaj doni gin al al la uzanto es stresaĝa decido eble li lernis de la de la mal successo de concuranto volapuco volapuc che u malsuccesis mal successis protio che che monopolo de de homo che es tiu volapuca papo che diris de rischio justa giusta ca mal giusta ca ne niu raitis ali va che ne ne vere ma se tio esas de la eh, unuai eh, festanto iam la iaro 1908, ok en Genevo fondillas universales Esperanto tanto fondillas la asoció quien ni la la sama nomo que ni conas jodía ese grupo de entusiasmo sub y uh, una uh, Hector Hodler kai eh, il successis havi officeon en Genevo kai crei eh, asocion qui u basigias o basigis et tiu tempo Eh, je individuo membrezzo do se la homo individuo a gi eh, io un poste e la historio, venis la afero de landa e associo ca landa e associo anca eh, esas membro de ua do esas homo e qui membras duoble membras protio che vi esas individuo membro ca i membras protio che vi esas membro de aliginta landa associo se bon en tiu unu el la nuai eh, statuta e celo de la socio, la nua statuto, la statuto de oia changigis daure tra la diaro, eh, esas mm, oni povus prelegi dum, dum tuta eh, curso pri kiom la statuto devis changigi, kai adattigi, kai denove, kai diversai diversai gruppoi Eh, premis in mundo directo a una lea cae facte la tuta prelego es hostio la, la ludo inter diversa gruppo con uh, eh, malsama opinio e per chi antawenigi la pri per chi pli spiegava chi questo play eh, al chi oni directu la la mongrimedo in della associo kai ti lutto daura si hodia, kai kai daure eh, daure se la sontezo Sed ien la, la unuae celoi, pli faciligici aspectem in rilatoe de la malgra malgrado differenzo de naziesto, sexo, raso, religio, politico o limbo, crescigi sentum de soliderezo inter anoi annoi, disvastigii ca utiligii la internaziena lingua in Esperanto, cunordigii la agavam de lei esperanto organisatioi, cae resti neutrala in latio politico, religion, ca in Tio es la, la commensa, cel, la, pra statuta de telo. Mi po vedi che che prima pri discodia malgra ti e eh, baracto che la ti u multa del tio telo po se si ancora troverla in la la renovigita forma con al dono de de qualche tratto se ancora in la celo de Se mi promesis che mi parlo lo spischismo e per per problema e che hai declaro eh kai la unua grava schismo kiu skuis a uh, esperanto movadon gis la fundo kiu preskau uh, mortigas la esperanto movadon estis eh, schismo pri la lingvo mem En la, en la celo de UEA diras que disvastigui cae utiligui la entrecian lingua en Esperanto, sed la, la, la congresso en Bologna cae la laboro de examen mem jam estis definite, jam la lingua estis stabiliginta, cae examen eh, of estis publikiginta tiun grupon de tekstoi kiu non tempe estas konata sub la nomo de fundamento de Esperanto. Kai eh, la homoj diras, pro tio che esperanto ne havas denasca in parlanto in cui povus conservi eh, au pru evoluigi la lingvon sen, sen dangero che gi farigiu io lia, la parlantaro devas observi tiun leggiaron, tiun fundamentan, tiun, tiun basan leggiaron, cae sub, sub, sur la baso de tiu fundamento evoluigi la lingvon. Cae facte, tio ocasas dis nun kai tre sage la la lingua povis pluvivi kai ne dialectigi kai evolui en la maniero la quo gi evoluis pro tia uh, ideo respecti la fundamento de tio ses se la nuo schismo ocases pro tio che venis suffice da homo alla movado quo diris ha sed esperanto estas plibonigebla ha tio accusativo finajo ne estas facile de gebla ni forigugi kai kai ti ai ne blezzo e accordi ti un ni et shangi tio kai tio estas malsano kiu estas de la comenzo kai gis nun i lernas kai pos la kvara leciono jam trovas afero ke ili volas pli a parte l'accusativo <laughs> ili volas pli bonigi char eh, plu molto li li venas el lingvo in kiu ne posedas markilon por la accusativo ne kiu ne posedas accusativo ciu lingvo e la mondo absolute ciu devas havi manieron indiki la rectan objecton de, de la ac verbo tio esas Eh, essenza lingua attraito de ciu lingua. Se do, per marquilo, se estes interesse che foie vi auscultas homuin de lingua have havas marquilon por l'accusativo, ca, ca de usas ie, ca ili fuscias l'accusativo, ca, ca vi diras, eh, mi audas a russo, no polo, ciu, ciu parolas, ca mancas accusativo, diris, mm, tio, tio, se stranga, cia via propria lingua, vi devas concie usi tio in marquilon. Se bone, Tio estis la esenco de la ido Ni ne, ni ne volas uh, eh, daure uh, eh, diri pri Franco, Franco, Franco, se Franco estis grava en la comienzo de la movado kai estis grava dis nun, se estis tiu uh, eh, Ludovo Franco, kiu cetere habis gravegan influon en la en la pluvivigo de Esperanto Chalipo donis multa monon kai helpis el tiu fero eh, plu havi el donello kai al of plu ebligi eh, la publicigon de la de la verco ke li ke li fas dos li a contribuo es grava les es bon organizando entusiasmi canto de alejo se fin fine li diris ne dien la privonigo kai publicigis la eh, lingvum ido, mm. et la nomo mem, esas en esperanto, esas ido de esperanto uh, la ido criso eh, de logis centoin mine mine volas diri miloin da da homoi uh, eh, kai ki farigi si distoi kai tio es granda kai dangera bato por por uea Kiu daure diris bone, pri de aferoi ni ne ni daure reso la asocio de Esperanto, que Esperanto es asociado que defines la fundamento, que hay ceteraj de, ne estas partes de estas. Se tio la lengua Pos pos la lengua skismo venis alias skismo que me <laughs> mi ah, interesse consideri quium constantae la afferoi estas. Char, eh, se vi dirus che ci momente, eh, de la film, io dirus dion, che ci momente uea trovigas in ium, pli, ium simila situatio al quio gi trovigis quiam eh, oni decidis forlasi Genevon cae translocigi la sideion de la asocio al eh, Londono. Cial oni faris tion? estis la schismo pro mono, pro finanza in affero. Uh, ah, Genevo in tiu tempo, cai, cai la mondo si agigias, Genevo in tiu tempo estis multe pli costa ol Londono. Nun tempe mi ne certas per tiu, Londono farigis ege, ege multe costa in ten tempe. Sed, sed in tiu tempo estis eh, convene eh, esti in Londono, in, in, in Britio. Kai pro tiu, eh, la homo achetis domon tie en en Londono, proxime de Londono, Harold Harold's Gate. Harold's Gate kai uh, la socio transukigis tie. Tamen la sviso kiu kiu estas la posedanto de la de la sidejo en en Genevo uh, de ne acceptis tiun tiun decidon de la de la estrada kai tio okazis displitigio de la asocio kai es es en 1934, la Geneva si restis Geneva kai la asocio en Britio nomigis internazia esperanto eh, ligo internazia esperanto ligo do es displitigio de uean du eh, Uea farigis la plei malforta. Tio es es la, la homo en Genevo. Eh, kiu daure diris neni, ni posedas la nomo, ni posedas la eion, cai uea daure resu citie. Cai ciu ciu forlasis, iris al, al Internacia Esperanto Ligo, kiu farigis la plei grava, la tegmenta organizo en tiu tempo. Do uea malfortigis, gis, gis praktike, ne gravezzo kai la cefa eh, sperando organizzaggio farigis interessi sperando io Dio già estis schismo che vede dis do, dis igis la associo kai dauris ja deco anta ol tiuci du parto de nove successos si dice la tablo kai kai de nove fari uno e ginta ueh kai tio postulis grande laborum che postulis eh, la influon de de forta personetzo e che ni per che ni parola Se non mi volas parole pri alia displitigio, cae temas pri la eh, disigio pro la problemo de neutralezzo. Cie mi diris, o oh, ea, neutrala sozio, ni esos, neutrala, sed ocasis et tiu eh, epoco de la accento, che la laborista movado la la laboristo la proletaro eh plica pli fortigis kai decidis che ili ne plu povas accepti la politican neutralezon char la la ideo de de la class batalo e kai la defendo de la propria intereso ili ne povas kune kun la burgioi eh, essi in iu associu neutrala kai tio de nove okazis splitigio de la socio kai esis la fondigio de senatietza asocio tut monda sat uh, sat estas kai tio eh, ideo de la fortigio de la laborista movado kai de la fondigio de sat uh, eh, ple parte fontas de kiel consequenzo de la unua mondilito Io mi io mette più parole sposte la figo della milito e sulla movado se è la e ti e tu un uomo milito la es, nazismo la la emo eh, la defendi kai kai e smorti pro la ideale della propria nazio super registiu in lien ideale kai kai laboristo e membro viskeili buchas alia in laboristo in no protio che li donas pli eh, da grafezzo al la nazia apparteno o alla classa apparteno che ti homo di zene ne ne mi es laboristo e kai eh, lenino diris proletario de ciu ilando unuigiu kai ili volis habitian sento de unuigiu preter la nazioi do kiel eble vicias et sat ne estis de comence landai associoi la la homo es organizita la geografia e zona la meridiano che ne ca es representante de tio es tre tre bella ideo mi mi forte simpatia is simpatia ancora cum plura la ideo de de senazismo mi credes che nazismo estas veneno, veneno che che già tromulto da homo mortis per tio ca tiu la fero che vina skigis in iu aparta regiono appartiene sa aparta culturo yes vi povas esti eh, conforta ca es fiera per ti sed, sed usi tion kiel kiel eh, identigilo kai kai uh, eh, afero por disigi de, la, de alia homo kai es batali contro il che mi tio es sabe che per la satana <laughs> absoluta sensaggio sed bueno ne temas pri mi temas pri tia desplitigio en la laborista movado. Uh, la laborista movado dauras gis nun, mi havis la chanson partopreni la lastan congreson de, de SAT en, en Coreio. Es malgranda, malforta, se tamen es homo. La interesa vero es que hodiau plei parto de la homo in qui appartenas al SAT, anco appartenas al UEA. Mm -hmm. No, es tiu duet, yes, yes kai la eh, Jeremy Corbyn estas pro esperantisto, ĉu ne? Estas por esperanto. Corbyn? Yes. Mi legis iom pri la petio. Bone, bone. Kai eble povas esti la venonta eh, chef ministro de de Anglio. De Anglio. Bone, bone. Uh, ah, Dien mapo de Europo, con la consecuencia de que el eble vi audis, kiel eble vi audis la eh, uomo milito habéis la nomon la milito por fini y milito. Tio esa la, la deviso de la, de la eh, milito. <laughs> Tío tio es eh, la, la intermilita pazzo dauris de gnavia iarvin, estes eh, trema longa cae de nove la tuta continento estis eh, englutita eh, in milito, cio ci foie atingis ciu in parte della mondo. Estes la, la vera mon milito estis ja la, la, dua, la dua mon kai Cae... Eh, Ciutiu estis la milito, por fini milito, ni ancora net sias. Eh, es es la plena onda pazza periodo en la historia de Europa de la fino de la dua milito uh, ah, comprende dun la milito en nec dum la unua nec dum la dua mon uh, eh, es es multe da da internacia agado de UEA la congreso ne ocasis dum la milita iaro uh, eh, es es tio kai multe homo mortis multe es es tio historia de persecutoi de esperantistoi kai en la eh, tria regno en Germanio kai en Sovetia eh, Stalina Sovetio kai tio do esas afero pri kiu mi eh, tias ke vi audis legis o eh, povus legi en aliai locoi se bone Di la de della milito, la conseguenza è che Europa è dividita per tiu linio, che oni nomis eh iu brita cetinisto nomis la fera curtem mm. kai eh uh, u vigis in tia situazio chi post la milito di successi sera kai ne plu esis Esperanto ligo in in uh, eh, in uh, eh, londono u decidis eh uh, uigi kai la la officio in al Nederlando, se es comencillo de la Nederlando tempo de UEA. Kai UEA devis eh, agadi kai kai evolui en ambo flanco de la mundo, en ambo flanco de la de la fera curtena. Tio estis uh, tre interesa periodo, char uh, eh, tia neutralezzo cium oni antau la milito uh, multe dis, dis trupetis, Fakte venis al kriso dum dum la eh, ki am explodes la milito, ka fin fine we had do ni ne povas esti neutrala por ki estas esas eh, registaro ki ne respektas es la baza en eh, homa en raito en disbuchas la homoin en tia maniero kai ne esas blezo de aina relato con tia regimo kai we afaris declaro ke de tia che es limo por la neutralezzo. Bene, post la milito eh, la neutralezzo venas de nove in la senso che UEA devas labori kai existi en ambos flancoi. Ne estis facile por la occidentanoi eh, havi relato in quello orientano, por l'orientano con l'occidentano, do estis parte estis du parallela eh, movadoi, eh, tamen eh, la la tie trans la curteno pro diversa kialo successis unu post la lia alici al UEA kai kai veni en la fluon de la mondo mi volas um, montri eh, exemplo pli granda e de esperanto en la ex socialismo lando successo che post la falo de de la fera curteno presco malaperis ciui Uno el ili estas eh, la Universitato Etodos Loran en Budapesto, que eh, doctoro Isvan Cedahe eh, successis eh, agnoscigi esperanto la uno fue en la, en la historio de vera vera eh, plen raita universitat nivela sud objecto qui li successis doctorigi multa homo qui tiu qui nun esas la plei Eh, grava esperantologo kaj esperanto instruisto en Katalinkova Cilona Kutni ciu eh, devenas de tiu eh, eh institucio kiu post la morto de Cedaeva morto de Cedaeva es es sufice grava disbato se danka post la disfalo de socialismo hungario farigistute mm, ne grava kaj mi credo che jam ufficiale malaperis, ma lo dico che Ilona Kudni, la, uno la studentino de Cedahei, successis eh, migri al Pollando, chi è Shinun Havastion, cursano in uh, eh, Università Adam Mickiewicz in eh, Poznano, chi u estas ia sense la sequo de la de etoslo. Tiu ci estas la hotelo Esperanto en Pisanica, Bulgario, es es la chiu yare es es rencontigeo de la landa socio de la socialismo landoi al kiu cubo appartenis malotio que che ne estis lando de europo se la cubano ai ade veturis al pisanitza mia esperanta instruisto eh, diplomigis tie kai eh, piniera mhm. tiu tiu kiu havis mankis cruro li si handicapulo pinieras es diplomito pis la la unua cubano que que vere lernis esperanton internacie char anta anta tiu pisanice ca piniera es es nur eh, <laughs> en la loca caldrono sed li es la unua que venigis la europan sintenon eh, sud materialon eh, cae uso de l'accusativo <laughs> al al mio qui visiti stimolo mi neria visitis pisanisa comprendo che che mi essas play nova inter la cuba no vadano eh cae che mi jam venis al al momento de internazia agado jam jam cio di spalla mi mi neria mi neria conis socialisman europa mi Mia ha con Europa ese ya post post socialismo. Que hay esas eh, de esperantis, contribuo de Detlef Blanke. Eh Detlef Blanke es la chefo de Esperanto en eh, Tilo Mata Ligo de Germana Democratia Respubliko se anka li successis havi eh, de la stato en stato universitato kai fari grandegan esploran lavoro in esperantologia in kai contribuo in kai in tiu ci caso li successis post la unuigio, post la disfalo de so socialismo daure desi in la sama posteno che daure havi la sama influon gis li morto anta otto iaroi kai es una la plen grande contribuo dos estiu trans la fera curteno anca o esis la, la alia esperanto kai <clears throat> multe successis. En la alia flanco de la fera curteno, aparte en tiu ci flanco quie mi loyas nun, ocases tre interesa evoluo en la post milita yare. Eble vi audis pri macartismo. Macartismo estis la agado de eh, senatano de la stato viscontino, lumillas John McCarthy, che Macardi eh, decidis che ciui ciui au favoras comunismo au havas relato in con comunisto au havas ion uh, eh, qiu odoras rugetse estas eh, contra usona agat. kai ili, ili devas forzar ki de la de la tuta lando ciu in contra usona in eh, spiono in kai kai uh, compreneble uno la play forte batita e sis hollywood ai eh, attoro e kai verkisto e sis granda uh, eh, problema se tiu uh, macartismo tucis esperanto en la kerno me cha la presidente della uh, della landa asocio de de UA en Usono es farigis grava macartisto li li subtenis macat. kai tiu Hugh Connor George Allen Connor <clears throat> de nove estis ege entusiasma ege capabla organizanto homo sequis lin kai li successis crei viglan landan asocion se poste comences persecuti ciu in qui havis lato con la con la socialismo elando tiu frenesa histeria eh, agado. Pro tio grupo da homoi en en la usona asocio decidis ne plu esti membro de de la asocio. Ili ne de membrigis kai ili diris al UEA ni creas novan asocio. Kai ni volas membrigi, ca ni ne volas ave ion ai Uh, eh, relatum cum, cum George Cohn. Tiel creigis Esperanto Ligo por Norda Americo, kiu estas la nuna uh, la nomo ŝanĝiĝis tra la jaro sed estas mhm. la nuna organizo kaj tiu eana kiu estas la organizo de de Conner dum kelka jaro uea permesis kaj tiu estas sen precedenza kaj eble de postio de niam de nove kazes du landaj asocioj representis la saman landon Ambau, UEA ne povis, ne, ne si iscion fari, cer esis gravae, grande eso, si da mon, mondonanto e acabo. Cai dun, dum quelca tempo ambau estis parto de, de uea. Do, tio estes la tombo de, de Connor. li, li vivis gis, gis, uh, sed de tri, sed, uh, li suffice suffice interessa persona eso se se vi legas eh, li havas red pagio Que diras che li esperanta hero que volis eh, disbati tiu in fi comunisto in ca mal amico in de usono si u prenesaj bone che un tempo mi ancora havas mm, ja finito ja finito <laughs> se mi comences tro mal frue, no mi devo. Yes. Eh, Kai la lasta che vi diris que en un tempe ure estas en la sama que en la comarca. Vi vi vi vi diras, vi Pro la pro la pro la, eh? Vino al mi. Yes. Yeah. Yes. Do mi mi mi volas rapidi tra la lasta. Eh Mi volis paroli pri Ivo La Pena. Ivo La Pena esis tiu kiu esis respondenza pri la unuigio de, de UEA post la milito. Li esis grava oratoro, li estis san faculo de, de Luis, professor per internazia euro, cae li, li estis uno la plei brillai, esperanto talento in la tuta historia de la movado. Se... Li, ne, ne, ne, li, li... Havis, kiel multae homo, mi povas menti exemplum de nia propra Castro, cubo, dum, dum un periodo de la vivo li estis la, la homo, la creanto, la guidanto, ciui sequis lin, es la freneser, sed li maldiunigis en tiu, tiu uh, eh, posizio. Li venis al momento che li farigis dictatorezza, li es extrema tolerema contra criticoi, li acceptis neniun novan ideon, li, es li, li farigis de esti la motoro de la, de la pligrandillo privastillo de la socio, li farigis bremso. Cabeis. No, ni li ne cabeis. Ni li, ne povas nomi tion ci cabeillon. Li simple la, la eh, asociano en la comitato electis Humphrey Tonkin, presidenton, cae li captis ciu in agioen, cae foriris, cae fondis alien asocian. Fondis la neutralan esperanto movadon. Cae cun li foriris milo da homoi. Cia li, li esis Eh, al tira por ili, set Hamburgo naudex sed de quart. Ah, sequas uh, eh, serio da declaro e declaro de tireso uh, eh, comenzo de, de Aconosco de la Homa Iraito, que de la Lingua Iraito, que antauenes, agnosquite de UEA, es poste la manifesto de Raumo, kai est stia ideo de raumismo est stia ideo ke por ni ne plu gravas la fina venko ke li <laughs> diris non ne gravas la fina venko ni ne okupidas pri tio ni ne okupidas pri kontra batalo kontra la angla ni simple volas uzi esperanto kai jui jin dia kulturon kai kai tio es la celo esperanto farigas celo en si mem tio es la senso de raumismo e se multa bataloi interromisto e ca film benquisto chi da un assistno no film romisto mia ideo ca just tio mi volas asserti, estas che estas spazio por ciui nine estas tio multa Ni nine estas tio forta che ni povas luxi di ah vi estas film benquisto for della ni volas esti romisto au au simile ne Esas espazo por chivo. Nu. Uh, ah, posto lei dice Manifesto del Prago, Manifesto del Prago è scritto della non la presidente del UEA che fino a un periodo posso non chiamare a Montreal che uh, gli dirà se la lingua è sessio che ti è sessio tre bella tre re, eh, eloquenta eh, retorica eh, afferro ciu la celato de la manifesto de Prago auscultis in kai sequis in mine certas sed ancora se scroma de claro kai de nova es homo qui sequis in homo qui volas fortirigi de gi ti attenzio da vedere kai nun per la sontezzo ni congresso a montrealo en 2012 nova estraro estos electita, nova eh, ideo i devas veni la similezzo eh, lupe temas pritio che UEA trovigia se in situazio che gi el spesas la capitale della sozio por paghi ciutaga in speso in salario anche di plus se da origastiel ni havas asocion dec jarum por dec de quinjar en que poste la fino ne eblas mi mi mi credas que chiu conceptos que ne eblas si di tranquile que vidi que o oh, vi, vi dira sa via fablio o oh, ni manju hodia la tuta manjajo an kai morga o ni mal satos que ne povas fare tio vi devas vi devas trovi alian manero a dau rigo a dau ripovo de de esperanto kai de ua kai tio ni vidos chu Montrealo la esperantisto de verkos la charto de Montrealo kien diras ni volas kavi organizita movadon por ciam char ni consentas che cune ni povas atingi pli ol ni povas atingi individue kaj dise chu vi estos candidato Yes. <laughs> Se la candidata comisión no eh, eh, mi, mi bueno, preto do io esis ci <laughs>